ikkinchi bob yahyo payg'ambar tug'ilgan kunlarda rim imperatori avgustus rim imperiyasiga borliq xalqqa nopus tizimlash buyrug'i tushirdi tunji qitimliq bu nopus tizimlash kirining suriya o'lkasiga vali bo'lib turgan vaqtida elib berilgan edi tushirilgan buyruq bo'yicha hamma odam nopusga tizimlash uchun o'z yurtlariga qaytishdi shuning bilan podsho dovudning avlodidan bo'lgan yusufmi jaliliya o'lkasidagi nosira sharidan ayrilib yahudiya o'lkasidagi podsho dovudning yurti baytlahem yesig'i ketdi u bo'lg'usi ayoli maryamnimi tizimnishqa bili elib bordi maryam bo'lsa homildor edi ular baytlahem yesi tutgan vaqtida maryamning oy kuni to'shib qoldi biroq saroylarda ularga uy chiqmag'ashqa bir otxonni turishga majbur bo'ldi maryam shu yerda tunji o'g'lini tug'ib zaklab otning o'qirg'a yotqizdi baytlahm yesining sahrolarida ba'zi podichlar dalodi tunab podlarga qaraytdi shu kuni ularga xudoning bir parishtisi ko'rinib xudoning porloq nuri ularning atrofini yo'rtiratdi ular intayin qo'rqib ketdi biroq farishta ularga qo'rqmanglar Men sizlarga butun xalqni xushhol qildigan bir xush xabarni yetkizaman. bugun podsho Davudning yurti baytlahem yisida rabbinglar bo'lgan qutquzguchi masih dunyoga keldi uni qandoq tuniyolaymiz deb so'rsanglar u yerga beringlar shu chaqda atning o'qirg'i yotqizilgan zotuloqliq bir bo'voqni ko'rsizlar bu sizlarga berilgan belgidur dedi birdinla yilqi parishtaning atrofida boshqa nurg'ulg'an parishtalar paydo bo'lib xudoni madhiylab arshi olovdiki xudoga shon sharaflar bo'lsin uning yer yuzida yiqin ko'rgan bandilariga omonliq bo'lsin deyishdi farishtalar ulardan ayrilib osmonga chiqib ketgandan keyin podichlar bir biriga baytlaham yessig'i berib xudo bizga uqtirgan bu vaqani ko'rib kelaylik deyishdi ular darhol baytlamga berib maryam bilan yusufni tepib o'qirda yotgan bo'voqni ko'di podichlar ahvolni ko'rgandan keyin farishta aytgan bo'voq haqidagi so'zlarni kishilarga yetkazdi Buni anlaganlarning hammasi podshohlarning deganlariga hayron qilishdi. Maryam bo'lsa, bu ishlarning hammasini ko'nglida saqlab, cho'nqur o'yladi. Podshohlar qaytishib, Xudoga matiya o'qishdi. Chunki ko'rgan va anglaganlarning hammasi farishtaning aytqinidek bo'lib chiqqan edi. Bu vaqt tug'ilib 8-kuni uning xatnisi qilindi. va ayso deb ism qo'yildi bu farishta u tixi onasining qo'sig'ida paydo bo'lgan vaqtdala qo'ygan ism edi maryamning qirq to'shqanda xudoning muso payg'ambarga bergan amridiki tunji o'g'il xudoga mansub degan belgilimga asosan yusuf bilan maryam bolini markaziy ibodatxonada xudoga otash uchun yerusalimga elib bordi uningdan boshqa xudoning tavrotdagi amri bo'yicha bir ayolning tug'utdan keyin tozalanishi uchun bir jup paxtak yoki ikki kaptar boshqisi ibodatxonada ruhoniylarning qurbonlik qilishiga opirib berilishi kerak edi shu chog'larda yerusalimda shimon ismli bir kishi o'tgan bo'lib xudoga ixlosman durust bu odam xudoning isroillarga tasalli beradigan qutqizg'uchini avatishini intizorlik bilan kutgan edi muqaddas ruh uningga yor edi u muqaddas ruhdan kelgan vahiydin o'zining hayot vaqtida parvardigor tayinligan qutqizg'uchi masihni ko'ralaydiganligini bilgan edi yusuf bilan maryam ibodatxonaga borgan kuni muqaddas ruh shimonnimi ibodatxonaga boshlab bordi hazrati aysoning ota onasi bolini ko'tirib kirib tavrotda belgilangan ishlarni ado qilmoqchi bo'layotganda shimon ularning oldiga berib bolni quchig'iga ilib xudoga mundaq madiya o'qidi ey egam so'zingda turibsan endi bu olamdan ketsam roziman chunki deginingdek o'z ko'zim bilan ko'rdim butun insonlarga hozirlagan qutqizg'uchingni u sening kimligingni butun Yahudi emaslarga bildiradigan nurdir xalqing isroilloning shon sharifidir bolaning ota onasi shimonning bola haqida aytganlarga hayron qilishdi shimon ularga baxt tilab maryamga mundoq dedi mana bu bola xudo tarpidan isroildagi nurg'un kishilarning halaq bo'lishi va nurg'un kishilarning qutqulishi uchun tayinlandi garchi u xudoning beshorati bo'lsimu nurg'un kishilar uni haqoratlab rad qiladi shuning bilan ularning ko'ngildagi maxfiy g'arazlar oshkorlandi uning rad qilinishi bilan sening yuragingga o'tkir bir qilich sanchilgandek qalbim qayg'udin o'rtinidu ibodatxonada ashir qabilistin bo'lgan panoyilning qizi honna ismlik yashangan bir ayol payg'ambarmi bor bo'lib u to'y qilib eri bilan yetti yil birga yashab keyin tul qolgan edi u sakson to'rt yoshga kirgan bo'lib ibodatxona hoylirdan chiqmay ro'za tutib kech kunduz duo qilib xudoga ibodat qiladi shimon gepini tugitishi bilan honna yetib kelib xudoga shukur etdi hamda isroillarning qutqulishini kutayotgan barliq haloyiqqa boli to'g'risida so'z qildi yusuf bilan maryam tavratda belgilangan ishlarning hammasini ado qilgandan keyin galiliya o'lkasidagi o'z yurti nosira shahriga qaytdi hazrati ayso cho'ng bo'lgan siri sog'lom va aql farosatli bo'lib yetishdi xudoning mehr shafqatimu uningga yor bo'lib keldi hazrati aysoning ota onasi har yili o'tib ketish heytida yerusalimga boradi hazrati ayso o'n ikki yoshga kirgan yili ular uni elib odati bo'yicha yerusalimga yana bordi heyt tugagandan keyin ota onasi uyiga qarab yo'l oldi hazrati ayso bo'lsa yerusalimda qoldi bu ishdan ota onasining xabari yo'q edi chunki ular hazrati aysoni hamrolari bilan birga kiyotdi deb o'ylagan edi bir kun yo'l yurgandan keyin ular tuqqan birodarlari orasidan uni izlashga boshladi izlab topamagandan keyin kayniga yinib yerusalimga berib izladi 3-chi kuni hazrati aysoni markaziy ibodatxona hovlisida tavrat ustozlarining orasida o'ltirib ularning ta'limlarini anglab ulardan savol so'rayotganning o'zida topdi uning so'zlarini anglaganlarning hammasi uning ahliga va bergan javoblarga hayron qilishdi ota onasimu buni ko'rib nihoyatda hayron qilishdi biroq onasi uningga voy bolam nemishqa bizga uqtirmay qilib qolding dadang shukimiz sendin bak ansirab izdimagan yerimiz qolmidi dedi izdashning nima hojiti ajabo sizlar mening cho'qim otamning uyida bo'ldiganligimni bilmabdinglar deb javob berdi hazrati Eysa. lekin ular bu so'zning ma'nisini tushunmadi hazrati Eysa ular bilan nosira shaharga qaytdi u har qandoq ishda ota onasining gapiga kiratdi onisi yuz bergan bu ishlarning hammasini ko'nglida chin saqladi shunda qilib hazrati aysoning bo'y turqi va aql parosti yetilib xudoning va kishilarning zo'qini keltiradigan bo'ldi